Trečias skirsnis. Kam galėtų ateiti į galvą toks dalykas, paklausė brandmeisteris. Juk jūs čia neturite priešų, gajau. Kiek žinau, ne. Rytoj mūsų mechanikai patikrin šunį. Tai jau nebe pirmas kartas, kai jis urzgė pamatęs mane, tarė Montegas. Praeitą mėnesį taip atsitiko net du kartus. Viską sutvarkysime, nesirūpinkite. Bet Montegas nejudėjo. Jis stovėjo galvodamas, apie orlaidės groteles savo namo prieškambaryje ir apie tai, kas buvo paslėpta už jų. O jei kas nors iš gaisrininkų sužinojo apie tai, o gal jie papasakojo šuniui, Brandmeisteris priejo prie Montego, vis dar tebestovinčio netoli angos ir klausiamai pažvelgė į jį. Aš bandžiau įsivaizduoti, tarė Montegas, apie ką galvoja šuo, tupėdamas ten naktimis. Ar jis iš tikrųjų atgyja, pamatęs mus? net baugu darosi. Jis galvoja tik tiek, kiek mes norime, kad jis galvotų. Labai gaila, tarė ramiai Montegas, kadangi mes į jį įdedame tik sugebėjimą medžioti, sugriepti ir užmušti. Kokia gėda, kad mes nieko daugiau nepajėgėme jo išmokyti. Brandmeisteris Bitis tyliai prunkštelėjo. Kokia nesąmonė. Tai puikus žmogaus išradingumo pavyzdys. Nuostabus šautuvas, kuris pats suranda taikinį ir pataiko kiekvieną kartą. Štai kodėl, tarė Montegas, aš ir nenorėčiau būti jo eilinę auka. O kas? Ar jūsų sąžinė nešvari? Montegas žvilgterėjo į brandmeisterį, bet jis stovėjo nenuleisdamas nuo jo veriančio žvilgsnio, tik staiga jis įsišiepė ir ėmė tyliai juoktis. Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios – septynios dienos. Ir kiekvieną dieną išeidamas iš namų, ji žinojo, kad Klarisa kažkur čia pat. Kartais matė, kaip ji purtė lasdyną, kitą kartą matė ją sėdinčią pievelėje ir mesgančią mėlyną nertinį. Tris ar keturis kartus savo priengyje jis rado vėlyvų gėlių puokštės, sauja kaštonų, įdėtų į maišiuką, kelis rudens lapus, tvarkingai prisektus prie balto popieriaus – ir prismeigtus prie jo durų. Kiekvieną dieną Klarisa lydėdavo jį iki kampo. Viena diena buvo lietinga, kita giedra, dar kita labai vėjuota, o paskui švelniai ramiai. O po ramios dienos saulė vėl uspirgino kaip vasara ir Klarisos veidas gražiai įdegė. Kodėl, man atrodo, tarė jis vieną kartą, kai jie sustojo prie įėjimo į metro, lyg jau seniai būčiau su jumis pažįstamas. Todėl, kad jūs man patinkate, tarė ji, ir kad man nieko iš jūsų nereikia, ir dėl to, kad mes suprantame vienas antrą. Būdamas su jumis, aš jaučiuosi senas senas, lyg jau būčiau tėvas. O dabar paaiškinkite, kodėlgi jūs neturite tokios dukros kaip aš, jeigu taip mylite vaikus? Nežinau. Jokaujate? Tai yra Jis sustojo ir papurtė galvą. Kaip čia pasakius, mano žmona, na, tiesiog nenorėjo turėti vaikų. Mergina jau nebesišypsojo. Atsiprašau, tikrai pamaniau, kad jūs juokėtės iš manęs. Aš juk pamišus. Ne, ne, tarė jis. Labai gerai, kad jūs paklausėte. Manęs jau taip seniai niekas apie tai nesiteiravo. Gerai, kad paklausėte. Pakalbėkime apie ką kitą. Ar jūs kada nors uostėte nukritusius lapus? Ar jie nepanašiai kvepia kaip cinamonas? Štai pauostykit. Tikrai panašiai. Į pažvelgė į Montegą savo giedriomis tamsiomis akimis. Kaip jūs viskas stebina? Tai dėl to, kad aš neturėdavau laiko. O jūs buvot pažiūrėti reklamų, apie kurias jums pasakojau? Buvau kaipgi, ir jis nejučiom susijokė. Dabar jūsų juokas kur kas malonesnis. Tikrai ir daug laisvesnis, ir jam pasidarė ramu ir lengva. Kodėl jūs ne mokykloje? Aš kiekvieną dieną matau jūs klaidžiojant. O, manęs ten nepasigenda, atsakė jį. Jie sako, kad aš nemėgstu bendrauti su žmonėmis, kad prie nieko nepritampu. Keista, nes aš net labai mėgstu bendrauti. Viskas priklauso nuo to, kaip kas supranta tą bendravimą, netiesa – Mano supratimu bendrauti tai šnekučiuoti taip kaip mudu. Įkrestelėjo saujoje kelis kaštonus, kuriuos buvo radusi sode po medžiu. Arba kalbėti apie tai, koks nuostabus pasaulis. Malonu bendrauti su žmonėmis, bet suvaryti visus į krūvą ir neleisti niekam net prasižioti, koksgi tai bendravimas. Televizijos pamoka, krepšinio, beisbolo ar bėgimo pamoka – paskui istorijos pamoka, nurašinėk kažką arba štai piešimo pamoka, tepliok paveikslus, paskui vėl sportas. Žinot, mes mokykloje nieko met neklausinėjame, bent jau dauguma neklausinėja. O mus taip ir atakuoja iš visų pusių atsakymais, ir šiokiais, ir tokiais, ir anokiais, o paskui sėdime dar keturias valandas ir žiūrime mokslinį filmą. Jokio bendravimo čia nematau begalės piltuvėlių ir begalės vandens, kurį pila per snapelį, o jis išbėga pro kitą galą, o mus įtikinėja, kad tai vynas. Į dienos pabaigą mes taip nusivarome, jog arba drimbame tiesiai į lovą, arba traukiame į pramogų parką, kur užkabinėjame praeivius ar daužome stiklus langų daužimo paviljone, ar didžiuliu plieniniu rutuliu trankome automobilius – automobilių katastrofų paviljone. Arba sėdi į automobilį ir leki per gatves stebėdamas, kas pravažiuos arčiausiai žibinto stulpo, kaip to reikalauja žaidimas. Taip, tikriausiai, aš tokia ir esu, kaip jie sako. Aš neturiu draugų. Ir tas atseit parodo, kad aš nenormali, bet visi, kuriuos aš pažįstu, arba staugia ir šaukinėja kaip padūkia, arba daužo vieni kitus. Ar jūs pastebite, Kaip dabar žmonės stengiasi įgelti vienas kitam? Jūs kalbate kaip senutė. Kartais aš ir jaučiuosi persenusi. Aš bijau savo vienmečių. Jie žudo vieni kitus. Nejaugi visada tai buvo. Dėdė sako, kad ne. Vien tik pernai buvo nušauti šeši mano draugai. Dešimt žuvo per automobilių katastrofas. Aš jų bijau, o jie nemyli manęs už tai. Dėdė sako, kad kad jo senelis dar atminė tuos laikus, kai vaikai nežudydavo vieni kitų. Bet tai buvo labai seniai ir viskas tada buvo kitaip. Dėdė sako, kad žmonės tada jausdavo atsakomybę už savo veiksmus. O žinot, ir aš jaučiu atsakomybę. Tai todėl, kad man gerai įkrėtė į kailį, kai buvo laikas, jau seniai prieš daug metų. Aš pati vaikštau į krautuvės, pati savo rankomis tvarkau namus – bet užvis labiausiai tęsė jį. Man patinka stebėti žmonės. Kartais aš ištisą dieną važinėjau metro, žiūriu į žmonės, klausausi jų kalbų. Stengiuosi įsivaizduoti, kas jie tokie, ko jie nori ir kur vyksta. Kartais net nueinu į pramogų parkus ir važinėjau raketiniais automobiliais, kai jie skrieja vidurnaktį miesto pakraščių. Policijai tas nerūpi, svarbu, kad jie būtų apdrausti – sykį apdraudėjai dešimčiai tūkstančių dolerių, tai gali būti ramus ir patenkintas. Kartais vokčiomis klausausi kalbų, važiuodama metro arba prie sodos vandens fontanėlių. Ir žinot ką? Ką? Žmonės apie nieką nekalba. Negalimas daiktas. Taip, taip, apie nieką. Tik beria visokius pavadinimus, automobilių, drabužių, plaukimo baseinų, vis pridurdami nuostabu. Visi kartoja tą patį. Niekas nieko naujo nepasako. O kavinėse dažniausiai įjungia anegdotų dėžes ir klausosi vis tų pačių samojų arba įjungia muzikinę sieną ir žiūri besidraikančių spalvotų raštų, bet juk tai tik neapčiuopiamas spalvų žaidimas. O muziejai? Ar jūs buvote kada nors muziejuje? Ten taip pat viskas neapčiuopiama – Dabar kitaip ir nebūna. Dėdė sako, kadaise buvo kitaip. Prieš daugelį metų paveikslai pasakodavo kažką, net vaizdavo žmonės. Vis dėdė ir dėdė. Jūsų dėdė tikriausiai nuostabus žmogus. Žinoma, kad nuostabus. Na, man jau laikas eiti. Viso gero, misteri Montegai. Viso gero. Viso gero. Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios dienos. Gaisrinė. Montegai jūs suskriejate stiebu, tartum paukštelis į medį. Trečią dieną. Montegai, matau, kad šį kartą jūs atėjote per užpakalinės duris. Ar jums nerima kelia šuo? Ne, ne. Ketvirtą dieną. Montegai, paklausykit, kokia juokinga istorija. Man tik šį ryt papasakojo. Kažkoks gaisrininkas Sitlyje tyčia atreguliavo mechaninį šunį pagal savo cheminį kompleksą ir išleido jį iš būdos. Kaip jūs pavadintumėt tokią savižudybę? Penkio, šešios, septynios dienos. O po to Klarisa dingo. Jis negalėjo suprasti, kuo toji diena skyrėsi nuo kitų, bet niekur nebuvo matyti Klarisos. Ir todėl viskas pasikeitė. Pievelė buvo tuščia, medžiai tušti, gatvė tuščia. Ir jis dar nespėjo suvokti, kad pasigėdo jos, kad ieško jos, kaip rėjas metro kažkodėl sunerimo. Kažkas atsitiko kažkas sudrumstė įprastą tvarką. Tiesa, toji tvarka nebuvo sudėtinga ir nusistovėjo vos prieš kelias dienas, tačiau jis vos nepasuko atgal, tikėdamasis pamatyti ją. Jis buvo tikras, kad jeigu dar kartą pereis tuo pačiu keliu, viskas baigsis laimingai ir jis susitiks Klarisą. Bet buvo jau vėlu ir privažiavęs traukinys, jis sprendė jo dvejones kortų šiukždėjimas, rankų judesiai, vokų virpėjimas, kalbančio laikrodžio duslus balsas, kelbentis nuo gaisrinės palubės, pirma valanda 35 minutės, ketvirtadienio rytas, lapkričio ketvirtoji diena, pirma valanda 36 minutės, pirma valanda 37 minutės. Kortų pliaukšėjimas į taukuotą stalą, Montegas girdėjo visą tai, nors akys buvo užmerktos, bet šį užtvarą – kurią jis bandė bent valandėlę apsiginti, buvo per silpna. Nors ir nematydamas jis jautė viską, kas supo gaisrinę, ir iškę šviesą ir tylą, ir vario blizgesį, ir auksinių bei sidabrinių monetų žvilgėjimą. Nematomi žmonės sėdėjo anapų stalo, žiūrėjo į savo kortas, dūsavo ir laukė. Pirma valanda 45 minutės, kalbantis laikrodis, lyg apverkdamas skaičiavo rūšką nuo ryto, ir dar už kanesnių metų valandas. Kas atsitiko Montegai? Montegas atsimerkė. Kažkur birsgi radijas. Bet kuriuo momentu gali būti paskelbtas karas. Šalis pasiruošusi ginti savo gaisrinė sudrebėjo, tai nuzvimbė raketinių lėktuvų eskadrilį, perskrosdama juodą apie aušrio dangų. Montegas ėmė mirkčioti. Bitis žiūrėjo į jį kaip į muziejaus eksponatą. Bet kuriuo momentu bitis gali atsistoti prieiti prie jo prisiliesti, atskleisti jo kalties ir nerimo priežastį. Kalties, kuogi jis prasikalto. Jūsų ėjimas, Montegai. Montega žiūrėjo į tuos žmonės, kurių veidai buvo įdegę nuo tūkstančio tikrų ir dešimties tūkstančių įsivaizduojamų gaisrų, kurių darbas nurausvino jiems kruostus ir įkaitino akis. Įstebėjo tuos žmonės, kurie ramiausiai žiūrėjo į į platininių žieptuvėlių ugnį, įdegdami savo nuolat rūkstančias juodas pypkes. Juodi kaip anglis plaukai ir juodi kaip suodžiai antakiai pamėlė tartum pelenais ištepti skruostai, nors ir gerai nuskusti. Visa tai aiškiai bylojo apie jų kilmę. Montegas krūptelėjo ir prasižiojo. Ar matys kada nors gaisrininką, ne juodais plaukais, ne juodais antakiais, neįkaitusių veidų – kurio švariai nuskusti skruostai neturėtų to plieninio melsvumo ir jis neatrodytų jau seniai nesiskutęs. Visi tie žmonės buvo kaip du vandens lašai panašus į jį patį. Nejaugi parenkant gaisrininkų žiūrima ne tik jų polinkių, bet ir išvaizdos. Jų veidai nudažyti vien pelenų ir suodžių spalvomis. Jie prisigėrė degėsių kvapo nuo savo nuolat trūkstančių pypkių. Štai pro tabako dūmų kamolius pakyla brandmeisteris bitis. Jis atidaro naują tabako pakelį ir celofaninis aplankas plyšta, sprakteldamas kaip ugnis. Montegas pažvelgė į savo kortas. Aš, aš galvojau apie praeito savaitės gaisrą, apie tą žmogų, kurio biblioteką mes sudeginome. Kas jam atsitiko? Jį nugabeno spiegiant į beprotnamį, bet juk jis nepamišęs. Bitis ramiai sumaišė kortas. Kiekvienas, kuris galvoja, kad gali apmulkinti vyriausybę ir mus, yra beprotis. Aš bandžiau įsivaizduoti, tarė Montegas, kaip tokiu atveju turi jausti žmogus, sakykim, kad gaisrininkai degina mūsų namus ir mūsų knygas. Mes neturime jokių knygų, bet jeigu turėtume, tai gal jūs turite? Bitis pamažu prisimerkė. Ne, tarė Montegas, įdėmiai žiūrėdamas per jų galvas į priešingą sieną, ant kurios buvo iškabinti ilgiausi mašinėle atspausdinti draudžiamų knygų sąrašai. Tų knygų pavadinimai plasdeno gaisrų liepsnoje, kai nuo jo kirvio smūgių ir žibalos rovės griuvo, virzdami pelenais, ištisi metai ir šimtmečiai. Ne, pakartojo Montegas, bet tuoj pajuto, kad vėl ima pūsti gaivus vėjalis pro ventiliacijos groteles – jo namų prieškambaryje, pučia švelniai, švelniai, vėsindamas veidą. Ir jis vėl pasijuto stovį žaliame parke, kur šnekasi su senu, be galo senu žmogumi, ir parke taip pat pūtė šaltas vėjas. Valandėlę Montegas dvėjojo, po to paklausė, ar, ar visuomet tai buvo? Visos tos gaisrinės ir mūsų darbas kažkada labai seniai, kažkada labai seniai, tarė bitis. Kas tai per kalbos? Kvaily, pagalvojo Montegas, juk tu išduosi pat save. Per paskutinį gaisrą jam pakliuvo po ranka pasakų knyga ir jis prabėgom perskaitė tą vienintelę eilutę. Aš norėjau pasakyti, kad anksčiau, kai namai dar nebuvo visiškai nedegami, bet staiga jam pasirodė, kad kalba ne jis, o kažkieno daug jaunesnis balsas, jis tik pravėrė burną, o už jį kalbėjo Klarisa Maklelan – Argi nebuvo taip, kad gaisrininkai saugodavo nuo gaisrų, o ne patys juos sukeldavo. Tai bent pasakyta. Staunmenas ir Blekas ištraukė iš kišenių įstatų knygelės, kuriuose buvo ir Amerikos gaisrininkų komandų trumpa istorija ir atvertė jas toje vietoje, kuri Montegui buvo taip gerai žinoma. Įsteigtos 1790 metais paskirtis – deginti kolonijose knygas, kuriuose juntamas anglų poveikis. Pirmasis gaisrininkas Benjaminas Franklinas. Taisyklės. Pirma. Išgirdęs alarmo signalą, nedelsdamas važiuok. Antra. Nedelsdamas įžiebk ugnį. Trečia. Degink viską be išimties. Ketvirta. Atlikęs užduotį, toj pat grįžk į gaisrinę. Penkta. Būk pasiruošęs kitiems alarmo signalams. Visi stebėjo Montingą. Jis net nekrustelėjo. Staiga pasigirdo aliarmo signalas. Varpas gaisriniais palubėjais skambėjo tol, kol atpylė 200 dūžių. Keturios kėdės bematant liko tuščios, kortos pabiro kaip sniegas, varinis tėvas drebėjo, žmonės išnyko. Montegas tebesėdėjo. Apačioje sušvaukštė atgyjas oranžinis drakonas. Tartum per sapną Montegas nusileido stiebų žemyn mechaninis šuo krūptelėjo būdoje, jo akį suliepsnojo žalia ugnimi. Montegai, tu pamiršai savo šalmą. Iščiupo nuo sieno šalmą, nubėgo pasišokėjęs, įsėdo į mašiną ir jie nudūmė. Nakties vėjas klaidė sirenos kauksmą ir galingą metalo dundėsi. Tai buvo nusišėręs trijų aukštų namas senojoje miesto dalyje, pastatytas mažiausiai prieš šimtą metų, bet, kaip ir visi namai, Jis jau senokai buvo padengtas plona, nedegama mase ir atrodė, kad tik šis apsauginis keutas išgelbėjo jį nuo pražūties. Štai ir atvykom. Motoras dar kartą subirzgė ir nutilo. Bitis, Staunmenas ir Blekas jau bėgo šaligatviu, su storais nedegamais kombinezonais, jie atrodė išpurtę ir suluošinti. Montegas nubėgo paskui juos. Jie įsiveržė pro paradinės duris – ir pagrėbė moterį, nors ta nė nebandė bėgti ir slėptis. Ji tik stovėjo ir lingavo į šalis, įsmeigusi žvilgsnį į tuščią sieną, tartum jie būtų smogę visus markumu jai per galvą. Ji krutino lūpas, kažką vapėjo, o akys rūdė, kad stengiasi kažką prisiminti, pagaliau prisiminė ir lūpos vėl sukrutėjo. Nenustokit drąsos, Ridli, Su Dievo padėjimu mes šiandien uždegsime Anglijoje tokią žvakę, kurios aš tikiu niekam nepavyks užpūsti. Užteks, pasakė bitis. Kur jos? Jis trenkė jai per veidą sustebinančiu šaltumu ir pakartojo savo klausimą. Senutės akis nukrypo į bitį. Jūs patys žinote, tamgi ir atvažiavote čia, tarė ji. Staunmenas padavė telefonogramos kortelę. Tai buvo skundo kopija, kurios kitoje pusėje vietoj parašo buvo tik dvi raidės. Turiu pagrindo įtarti palėpę Elm gatvėje, numeris 11, City, EB. Tai tikriausiai Mrs. Blake, mano kaimynė, pasakė moteris, pamačiusi inicialus. Na gerai, vyručiai, kipkim į darbą. Po akimirkos gaisrininkai užlipo į viršų ir lakstė suplėkusioj tamsoj, mausikuodami sidabriniais kirvukais, išlauždami duris, kurios tiesą sakant nebuvo užrakintos, stumdė kits kitą, šūkavo ir dūko kaip vaikėzai. Ei! Knygų srautas užgriuvo Montegą, kai jis visas drebėdamas lipo į viršų stačiais laiptais. Kaip negerai viskas išėjo. Anksčiau niekuomet nebūdavo jokių nesklandumų. Pirmieji atvykdavo policininkai, užklijuodavo aukai burna, leukoplastu ir surišę išgabendavo savo blizgančiais automobiliais. Kai atvažiuodavo gaisrininkai, namas būdavo tuščias. Žmonių netekdavo žaloti, gaisrininkai žalodavo tik daiktus. O kadangi daiktų negalima sužaloti, nes jie nejaučia skausmo, negali klykti ir verkšlenti, kaip ko gero ims klykti ir raudoti ši moteris, vėliau sąžinį negrauždavo tiesiog apvalydavai patalpas. Tiesą sakant, tai būdavo sargo darbas. Viską atlikdavai iš eilės. Greičiau duokit žibalo, kas turi degtukus, bet šiandien kažkas įvėlė klaidą. Toji moteris sugadino visą ritualą. Ir todėl gaisrininkai taip triukšmavo, kvatojo, juokavo, stengdamiesi nuslopinti klaikų nebylų jos kaltinimą. Įtarytum privertė tuščius kambarius taukti iš pasipiktinimo – užberti besiblaškančius į visas pusės žmonės smulkiomis kalties dulkėmis, kurios skverbėsi į jų šnerves. Neteisingai, negerai. Montega apimė begalinis pyktis. Tik to betrūko. Ji neturėjo likti čia. Knygos krito Montegui ant pečių, rankų, ant užverstos galvos. Štai kažkokia knyga, kai baltas balandis plasnodamas sparnais paklusniai nutupė tiesiai jam ant rankų. Bliškioje mirgančioje šviesoje atverstas lapas tartum baltutėlį plunksna sumirguliavo įmantriai žodžių raštais. Iš pėties dirbdamas Montegas tik užmetė į jį akį, bet žodžiai, kuriuos jis perskaitė, svilinte nusvilino smegenis ir įstrigo, juose tartum išdeginti karštą geležimi. Ir laikas susnūdo popiečio saulės atokaitoj. Jis numetė knygą, ir bematant kita knyga nukrito jam į rankas. Montegai ateik į viršų. Montego ranka pati savaime suspaudė knygą ir nesamoningai su beprotiška meile priglaudė ją prie krūtinės. O gaisrininkai svaidė iš palėpės glėbius žurnalų, keldami dulkių debesis. Žurnalai krito kaip pašauti paukščiai, o moteris stovėjo tarptų negyvėlių, tartum maža mergaitė. Ne, Montegas nieko nepadarė. Viską padarė jo ranka, jo ranka, kuri turėjo savo protą ir sąžinę, ir kurios kiekvienas virpantis pirštas buvo smalsus, ir toji ranka staiga tapo vagimi. Štai ji įkišo knygą į užantį, smarkiai prispaudė prie suprakaitavusio kūno ir išniro jau tuščia. Tiesiog burtininko miklumas. Prašau pasižiūrėti. Aš nekaltas, pasižiūrėkite. Jis stebėjo tą baltą ranką ir buvo sukrėstas atitraukė ją kaip toleregis, prikišo prie pat akių kaip aklas. Montegai, jis krūptelėjo ir atsigrėžė. Pasitraukit iš ten, idiote. Knygos gulėjo kaip didžiuliai kalnai suverstų ant kranto žuvų. Gaisrininkai šokinėjo per jas, lyzdami ir griuvinėdami. Jų viršeliai žaižaravo, kaip auksinės akys, krito gesu. Žibalo, šalta žibalo srovė švirkšti iš bakų, paženklintų skaičiumi 451 ir kiekvienam gaisrininkui pritvirtintų prie nugaros. Jie plėjo žibalų kiekvieną knygą, užtvindė visus kambarius. Po to nubėgo tekini žemyn. Montegas ėjo šlitinėdamas paskui juos, dusdamas nuo žibalo garų. Ateikite čia, jas suriko moteriai. Ji klūpojo tarp išmėtytų knygų, glaustydama sušlapusius odinius ir kartoninius viršelius, savo pirštai skaitydama jų pauksuotus pavadinimus. O jos akys kaltindamo žiūrėjo į Montegą. Negausit jūs mano knygų, tarė ji. Jūs žinote įstatymą, tarė bitis. Turite sveiko proto. Tos knygos prieštarauja viena kitai. Jūs sėdėjote čia eilę metų užsidariusi kaip kokiam babelio bokšte. Laikas iš jo ištrūkti niekad nebuvo tų žmonių, kurie aprašyti jūsų knygose. Na, eime, ji papurtė galvą. Tuoj suliepsnos visas namas, tarė bitis. Gaisrininkai nerangiai ėjo durų link, jie žvilgterėjo į Montegą, tebestovinti prie moters. Juk nepaliksite jos čia, sušuko jis pasipiktinės. Ji neis, reikia priversti. Bitis pakėlė ranką, kurioje buvo sugniaušta žieptuvėlis. Mums metas grįžti į gaisrinę, o šie fanatikai visuomet stengiasi nusižudyti. Tai jau žinomas dalykas. Montegas paėmė moterį už alkūnės. Aime su manimi. Ne, atsakė jį, bet jums ačiū. Skaičiuoju iki dešimt, tarė bitis. Vienas, du, na, prašau, tarė Montegas. Eikite, tarė moteris. Trys, keturi, na, paklausykit, Montegas patraukė moterį į save. Aš noriu likti čia, ramiai atsakė moteris. Penki, šeši, galite daugiau neskaičiuoti, tarė jį ir atgniaužė vienos rankos pirštus, ant delno buvo vienas plonytis pagaliukas. Paprasčiausias degtukas. Pamatę jį, gaisrininkai strima galviais puolė iš namų. Brandmeisteris bitis, tenkdamasis nepamesti orumo, pamažu įslinko pro paradinės duris. Ant jo įraudusio žvilgančio veido liepsnojo tūkstančio gaisrų ir nakties aliarmų atšvaitas. Viešpatie, pagalvojo Montegas, juk taip ir yra, aliarmas būna tik tai naktį, niekuomet nebūna dieną. Nejaugi dėl to, kad naktį gaisras gražesnis, efektyvesnis, įdomesnis spektaklis. Bitis tebestovėjo tarpdurį ir per jo įraudusį veidą nuslinko išgašio šešėlis. Moters ranka tvirtai spaudė degtuką. Oras buvo pilnas žibalo garų. Montegas jutų, kaip paslėpta užantyje knyga plazda, tartum širdis daužydama jam krūtinę. Išeikit, pasakė moteris, ir Montegas ėmė trauktis atbulas paskui bitį, jis linko pro duris, nulipo laiptais, perėjo per pievelę, kur driekėsi žibalo latakas, kaip kokio nuodingo šliužo pėtsakas. Moteris išėjo į priebutį, ir stovėjo kaip sustingusi, įbedusi į juos tylų smerkiantį žvilgsnį. Spraktelėjo žieptuvėlis bičio rankose, bet jis pavėlavo, Montegas net aiktelėjo iš siaubo. Moteris stovinti priebutyje metusi į juos pilną paniko žvilgsnį, briežtelėjo degtuku į turėklą. Žmonės bėgo iš aplinkinių namų į gatvę. Važiuodami atgal, visi tylėjo ir niekarto nepažvelgė kits į kitą. Montegas sėdėjo priekyje drauge su bičiu ir bleku. Jie net nerūkė pypkių, sėdėjo tylėdami ir žiūrėjo į kelią, o didžioji salamandra lėkė pirmin lengdama posūkius. Ridlis, ištarė pagaliau Montegas. Kas? paklausė bitis. Į pasakė Ridlis, išnekėjo kažkokias nesąmonės, kai mes įėjome į vidų. Nenustokite drąsos, Ridli, ir dar kažką, kažką. Su Dievo padėjimu mes šiandien uždegsime Anglijoje tokią žvakę, kurios aš tikiu niekad nepavyks užpūsti, pasakė bitis. Stonemenas ir Montegas apstulbę žvilgterėjo į brandmeisterį. Bitis pasitrynė smakrą. Žmogus pavardę Latimeras pasakė tuo žodžiu žmogui pavardę Nikolas Ridlis – kai 1555 metų spalio 16 dieną Oksforde juos gyvus degino ant laužo už ereziją.